Jose Raiz egunon? Egunon. Zurekin aipatu behar dugu beraz eh, nazio batuetako erakundeak eh, IPCC erakunde horrek eh, klimaldaketari buruzko gobernu arteko taldeak klimaz eginduen txostena, orkestu berri du agorrilaren amasei ontan, eta berriz ere keskatzeko aiduriz, berriz ere argi gorriak piztu ditu, eta erakusten du uste baino fiteago ari girela planeta aldatzen, eta zurekin argitasun gehiago hartuko ditugu. Lehen galdera da, Joserra Aizpurua, ea kezkatua ziren txosten hori irakurrita gero? Ba... Ez eh, gehiago, ja badan ama, amarka da bat dauden datuak, harriak direla, eta eh, txosten honek egin duena da baiestatu. Oso importantea da zeren, ez du ezer berezirik esan, berririk ez dago, bagenekien, susmoak genituen, baina bai aldaketa bat badago aurreko txostenetik ona, eta da ziurtatu indula, orain arte. E, lehen, 2008an intzun azken txostena, erakunde honek, eta mm, naiz eta alarma eta argi gorri guztia piztu izan, uste entzun, olako, bueno, agian, agian, e, igual, igual sorte pixka daukagu eta eh, ez da inlarri izango egoera baina txanda hontan eginduena da baiestatu. Baiestatu baina behar bada ere datuak uste baino larriago tudu? Bai, datu, datuetan oinarritu delako. Orain arte susmoak ziren, orain sei urte arte ba, susmoak eta datu batzuk, baina orain batez ere txosten hau egiteko eta gaina esan behar du txosten hau indikan ez dagoela erabat bukatuta, urren gurtien atarako da txosten behin betiko txostena, eh? hori jakin behar du. Baina gutxi horrela zuek jakiteko, eh? Aztartu omen dute amala humila artikulu, amala mm, datu, eh? Ja gaur egun ja datuak neurtzen ditugu leku guztitan daude, termometroak, itxas maila neurtzeko dena da gora. Hoi dena aztertuta esan du, bai, egia da, aldatu inda gauza, larria da. Hori da, esan duna, hoi da larritasuna. Zengero da, gradu bat gehiago edo gutxillo itzengo dugu hortaz ere bai. Eh? Mm, bai, zenta, justuki galdetu bat nizun, Josara, zer erraten du azkenean txostenak? Badakite, haundia dela eta bi hitzez eh, esplikatzeko bai. komplikatu dela, baina orokorki zer erraten du? Esaten du, eh, gutxi gora bera, azken eunda hogei urtetan, e, mila behatzi urtetik gutxera bera, ba, mila eta emezortzi urte bitartean, frogatuta dago, neurtuta dago, munduko temperatura, bataz besteko temperatura, eh? hori beti ez du guaztu behar, eh? batez besteko temperatura, bat koma bat gradu haunditu dela, hazi dela. Horrek ez du esan nahi, leku guztitan bat koma bat gradu igo denik. Leku batzutan 0, beste batzutan 2 gradu, beste batzutan 5, beste batzutan e, ostu, eh? baina bueno, batez beste bat koma bat gradu igo da, eta beste datu ematen duntena, ziurtzat ere bai, da itxas maila, itxas maila, hori ere importante da, hogei zentimetro igo dela. Hori neurtuta dago. Eh? orain arte, susmoa zen, igoen goda, igotzen ari da, ez ez, igo eginda. Eta esaten dute, hori da, ja, errealitate. Eta gainera, hori frogatuta dago, hori gizakiaren, gizakiaren eraginez gertatu dela. Ez dala izan, ba, garaibatean, batean, lurrean dela milioika urte, ba, sumendiak, edo eta... Eh, hauskal eh, meteorito baten erorketak, edo ez, ez, ez, gizakiaren eraginez. Eh? Batez ere, azken egun daipik urte hauetan, eh, eduki dugun ba, industrializazio prozesu guzti hontan, horrek eragindu, ba, hau, esan dago, bi datu horiek, eh? horiek dira, ja, da, hau da gertatu. Hmm, justuki, txosten hortan, eh, kantifikatzen da gizakiaren esku hartzea, hortan. Bai, kuantifikatu bakarrik ez, eta erantzukizuna esaten zaizu, gizakia gizakiak dako erantzunkizuna historia hontan. Gizakia existituko espalitz, agian ere bai berotuko litzateke lurra beste arazo batzuen gatik, baina orain frogatuta dago, batez ere, batez ere, igorri degun karbono dioksido kantitatea, metano kantitatea, eta oksido nitroso kantitatea, hoiek e, izan dira faktore klabeak emandako datuak emateko. Datu desberdina daude, eh? baina bueno, 2 milioi urtetan, ez da hainbeste karbono dioksido egon atmosferan, 2 milioi urtetan, eh? aurreti bai, eh? baina aurretik eh, sumendien da beste, beste egoera bat, eh, baten eh, eraginez. ontzen. eta metanoa eta oksido nitrosoa ere, azken sortzireun mila urtetan ez da egon hainbeste ura atmosferan. Horrekin batera esaten dutena da, gero jaz e, hipotesietan sartu aurretik, hori hor dago, eta hori orain guk lortuko bagenu mm, murriztea, gutxitzea, da, ba, bueno, ez du botako gehiago, gauzak ez lirateke aldatuko urte betetik bestera. Eh? Gauzak beharko lituzkete batzutan, igual, egun urte, berreun urte, hogei urte, berroita urte, ez dakigu. Arrapatuta gaude, gauden bezala. Hoi da bestea esaten duten, arrapatuta gaude. Konkretuki, ze ondorio izan ginezake heldu diren bost urteetan adibidez, Konkretuk, adibide konkretuetan. Hori da beste aldaketa bat gertatu den azkeneko txostenetik, 2000 amairu nintzen txostenetik gaur bitartean, kontrolatu dira, ja, badaudela, baina erabat anarkikoki banatuta, barreiatuta, badaudela zuteak, badaudela leorteak, badagola itxasmailaren handitzea, uoldeak, baitare, e, eh, nola da, montzoiak, burakanak, hauek ere indarrez haunditu indirela, aurreko egun eh, urteko ekin gertatutako ekin odatzen baditu eh? Hots katastrofe naturalak. Ba, naturala. Hori da, hori da, hori da. Baina beti gauza kuriosoa da, adibidez ez da hainbeste gertatu osteak zen gertatzitezken ere, bueno, bai, otzaldi zugarriak. Ba ez, otzaldi batzuk gertatu dira, zaldi batzu baina anekdotikoak. Eh, hau da, elurteak lehengunean irakurri nun, Ego Amerikan, ez dakit Brasileko, ez dakit zein herritan, elurra intzula. Mm, bueno, oso polita, baina ez zan larria izan. Osteek ez dute larritasuna sortu, baina aldiz. Esan, esan dudana, eh? Katastrofe, oie, katastrofe beti beroarekin zer ikusi duten eh? Beroa, lehorteak, guldeak, euriteak, oiek dira, gaina anarkikoki barreiatu direnak. Agia matematik esan dezake, Eta Euskal Herrian e, ez dugu izan, ba, ba gutxi, nik bai, izan nuke, ba izan ditu, baina gutxi, gutxi, baina hartzen baduzu mediterraneoa, bere hortan, aurten bertan, aurten bertan, hortxe eta bizitzen ari dira ointxe bertan, Grezia, Turkia, Balkan herri aldeetan, eh, ze lehorte, ze zute, adibide bezala. Ipar Amerika, aurten bizizan dugu hori Ipar Amerikan, Kanadan, eh, izugarrizko beroaldia, baina ez da urtengoa bakarrik izan, eh? Hor bai, Vancouver aldean uste konkretatu dala, zehaztu dela, eh, maila bat, baina, baina urteak dara matzate, ja, hor artikotik berazko lurretan, mm, beroa, lehortea, bat, batez ere hilabete hauetan, eh? udako garaitan jasaten. Eta zer esan ikasi berian. Eh, Siberian badakizue Eh, izugarria dela. Eta hor badago, badago permafrost ez da gita duzuen inoiz, permafrost zer da, da lurra izoztua, historikoki, gara baten izoztu zen, eta izoste horrek zer eragin, eragin zuen, zeo bi pilo bat, zeola hor metatuta, harrapatuta, izotzetan, eta orain gertatu den beroaldiekin, orain ez, azken urte hauetan, eh? azken amarra, hogei, hogeita amarra urte hauetan, permafrost da poliki poliki izotz hori urtutzen, ur bihurtzen, eta orduan askatzen ari da zeo bi, eta orduan naturalki gizakiak botatzen duen zeo biz gain, naturak beak harrapauta daukan zeo bi ere botatzen ari da. Bikoitza da arazoa batzutan. Josera, izpurua, eh, denak ados gira errateko zerbait egin behar dela, planeta zuntzitzen ari girela, badira eh, mundu mailako eh, elkarretaratzea, gobernuen mailako, dirudunen mailako elkarretaratzea, klima aldatzeko eta bar, baina ez da egiten, zer, zer, da, zer da arazoa, nunda oztopoa? Zaila da, zaila da, batean soluzioak. Agian diagnostikoa ez, zain, ez da inzailat egual denok adoz egon gaitezke. gizarte liberal batean. Zer da liberal da? Librea. Denak askatasun aldarrekatzen dugu. Denok. Edo zer arrotan. Ekonomian, bizitzan, lanean, familiarekin, lagunen artean, herri mailan. Orduan, mm, gerota e, eh, muga eh, gutxiko jartzen dira, eta batez ere, batez ere, botere ekonomiko handiak, nagusiak, garai batean ere komunista, herrialde komunistak zirenak ere ja bilakatu dira beste eh, era baterako herrialde, denak liberal bihurtu dira. Denak negozioa alikta handien egin behar dugu, eta gu euk etxetan ere bai, gure mailan ere bai, eh? gu euk ere irabazten dugu egun euro, ba, egun da berro nahi dugu. Umei paga matematia zuhogei euro, eta euro nahi dute, askotan. Eh? diagnostikoa horti datora ba. Dena nahi dugu gehiago, gero eta gehiago, gero eta Produzitu da, gero eta gehiago. Orduan, produzioa zer da, da gauzak eraldatzea. Nola eraldatzen du gizarteak, gizakiak, gauzak nola aiten du? Ba, fabriketan, antekitan, zua piztuz, eh, energia sortuz, etengabe energia transformatzen ari gara, Orduan, bai, egia da, egia da, ari gara ela esaten azken aldi hauetan energia alternatiboak, eta baina hori hoen dikan, hoen dikan, eh, zer da, uneko, uneko energia guztien uneko iru lau bost, eh, ez da deus ere, ez da deus ere, hori segituko dugu, energia fosilekin, hau da petrolioa, ikatza, ikatza esan dut, eh? Uk, ez dugu, horritzen ikatza, Ik, eh, etxean goatzen ez, txikian nintzenean, orduan ikatza erabiltzen genuela, baina azken eh, berroi eta nik ez daitek ikatzik ikusi hemen. Ba, munduan da gehien erabiltzen dena adibidez eh, produktua, eta da kutsagarriena da, zeo bi gehien askatzen duena. Petrolioa zer esanik ez, metanoa, gaza, hori espada energia radioaktiboa da ditugu, zatera Orduan, nik ez da soluziorik ikusten, zeren mundu osoa junberko luke batera, kriterio batekin, eta ez herrialde bat bakarrik. Euskal Herriak erabaki dezake, Euskal Herrian ditugun administrazio ezberdinek bat egin dezake izan desan, eh, guk hau eingo dugu denak energia garbia ez daiz bai, baina gu zerrea, gu oso oso txikia gara mundu mailan. Berko genuke Europa ere oso txikia da. E, Europa Asia eta estatu batu baino asko txikiagoa da. Berko genuke deno batera gutetaniko ez da ikusten, ez da ikusten hori garbi izan da gaurren. Azki fatalista ikusten zaitut, edo entzuten. <laughs> Bai, e, a ber, noiz espabilatzen dugu, noiz egiten dugu guk askotan aurrea, noiz e, gizakia, noiz ba, agian, e, ui, ezin bestean, ezin bestean hauin daukatu hain. Baina ezin bestean existitzen ez den bitartean segitzen duzu zeurearekin. Eta nik gogoratzen dut kasu bat, hola, esan daiteke ekologiarekin lotuta, benetan adostasunan lortu zena, baina kasu txiki bat zen, zen ozono zuloa, ez da, inoz, inorko oroitzen duen, bai, bai. orain dela, oita mar, berrogei urte detektatu zen, ego poloan, ba, ozono eskaxia garai batean, oain laizte da, iraila hurrien izaten da ozono eskasia. Bueno, ba, hor, mundu oso ados jarri zen, bat etorri zen, zer, zer ba, hori, hori balaztatu behar dugu, hori konpondu behar dugu, eta bazekiten ze sustantzia ziren hori eragiten zutenak, ba, ados jarri ziren eta gezurra dirudi, eh? nik ere beretan sinezga etzaiten zai, baina ados jarri ziren, sustantzia horiek ez produzitzeko. Eta oraindik orain ez da konpondu ozono zuluarena, baina gutxi ez da areagotu. Egia da, ozonoarena eta Antartikoan oso gauza zehatza konkretu txikia dela. Eta hori igual errazagoa da hor gai horrekin ados jartzea. Gara, baina baina da, mundu mailako zerbait. Eta gainera, badakigu guri eragiten digula Singapurren gertatzen den zerbait. Edo guk dugun zerbait eragin dezakela gaur egun Australian. Ba, nola konpontzen da hori? Edo denok, denok bat egiten dugu. Eta hori, puf, netzate egia esan, gabai, ba fatalista <laughs> izatera eramaten hau zen. Oso zaila iruditzen zain mundu osoa hemen bat egitea olako gai ekonomiko, politiko, importanteekin. Kondenatu agira Jose Raiz burua, baina elkarrezketa bukatzeko, ematen aldiguzu esperantza txiki bat edo tarte positibo bat? Bai, e, bi emango dizkizuet, bi, bi idea. Bat, natura gu baino azkarragoa da eta guk ezagutzen dugu ezagutzen duguna. E, naturak e, egiten duna da bere oreka berreskuratu. Eta hori izaten duanean, ba, horratik sortzen dira askotan lehorteak, euriteak, eta bueno, hori itxendunean, Mm, zeu, natura biziri dago, guk sufrituko dugu, gizakiak sufrituko du, baina naturak iraungo du, gu hilko gara, baina naturaki iraungo du. Hori bat, eta bestea da, norberarena, da, guk geuk, gizakiak, banaka, banaka, gauza txikiak, txikiak eginez, gure inguruko, gure kuadrilako, gure lagune, gure e, txekoek, denak elkarten txinatuz, agian gure txikitasunetatik lortu dezakegu kultura mundial bat, baina hori urtea ebarko txugu, eh? mundu mailago kultura bat, gutxinez ez izateko hain zikinak. E, zikinak izan behar dugu, izango gara. Baina gutxinez konzinte gean bitartean, ea kapaz gean gure txikitasun hortan norberak, norberak bere aitea. Ja, ba, hori guzia posible den, azteko ba, e, argitasun batzuk handitugu, ez dira oso optimista, ez dira ez dira ere zarrazoiak optimistak izateko, baina pentsatzen dut oraindik borrokak segituko dela, Joserra Izpurua, mire esker gurekin izaneko izuntan eta laster arte. Ondo izan.